บุ๊กทูแปดสิบเจ็ดอสมเดสตอีมอดีตการของกริยาช่วย prošlost modalnih glagola 1เราต้องรดน้ำดอกไม้ Mi morasmo zaliti cveće. เราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ Mi morasmo pospremiti stan. เราต้องล้างจาน Mi morasmo oprati posuđe. คุณต้องจ่ายบินด้วยหรือเปล่า ม Morate li vi p l a ติต i ราชุนคุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่ามอ Morate li vi p l ติต t อ u ลัสคุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่าม Morate li vi p l a ติต i คาสโนใครต้องการลาจากกัน ko se moraše oprostiti ใครต้องการกลับบ้านก่อน ko moraše ići ranije kući ใครต้องนั่งรถไฟ ko moraše uzeti voz เราไม่อยากอยู่นาน Mi ne htedo smo ostati dugo. เราไม่อยากดื่มอะไร Mi ne htedo smo ništa piti. เราไม่อยากรบกวนคุณ Mi ne htedo smo smetati. ตอนนั้นดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์ Ja htedoh upravo telefonirati. ดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่ Ja htedoh upravo pozvati taksi. ที่จริงดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้าน Ja htedoh naime ići kući. ดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณ Ja pomislih ti htede pozvati svoju ženu. ดิฉันคิดว่า คุณอยากโทรสอบถามข้อมูล Ja pomislih, ti htede pozvati informacije. ดิฉันคิดว่า คุณอยากสั่งพิซซ่า Ja pomislih, ti htede naručiti picu.